البر إلى العالي حالا من حلي ماض النهي لو ضاقي صدرا زلزالا نسيه همه والجروح هواه طب للبالا Šta misliš, vladaru, da jedne prilike ne možeš, kaže, da ti obstoji tvoj život o utljaju vode? Šta bi uradio? Kaže, dao bi Dunjaluk sve što je donio Dunjaluku za bute vode. Kaže, šta misliš da jedne prilike da ti se zaustavi a, mokraća u tvome tijelu pa da ne možeš obaviti potrebu? Šta bi uradio? Kaže, dao bi Dunjaluk sve. Kaže, vladar pravi, šta ćeš, kaže, sa Dunjalukom koji vrijedi butljaja vode i koji vrijedi jedne fiziološke potrebe? Budi zahvalan na blagodat koju imaš. Jer blagodat koju imaš kada ode, rijetko se kada vrati ta Ode i ona ode drugom. Neće se znači vratiti tebi. Zašto neko od vas ubija svoga brata? Kaže, kad vidite kod svoga brata nešto što vam se sviđa, dovite mu za bereket. Dovite mu da mala Allah da dadne? Bereket. Allah ti dao svaki bereket u tebi, u tvome imetku, u tvojoj porodici, a, u tvome vozilu i tako dalje. هلا ترحيبي من وجه سمو السلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Uzvišen je Allah te barak je je obskrbio čovjeka brojnim blagodatima koje nisu skrivene znači nikome od ljudi ko pogleda jeli u blagodati kojim ga je obdar, kojim ga je obdario uzvišen je Allah za ođel, vidjet će da su one brojne i kako kaže stvoritelj Tebarake wa ta'ala وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا I mi smo odlikovali sina Ademova, dali smo mu da kopnem i morem da plovi, da putuje, jeli, i obskrbili smo ih ukusnim jelima i dali im veliku prednost nad mnogim koje smo stvorili. I dali smo im veliku prednost nad mnogima koje smo stvorili. Znači, to su blagodati kojim je uzvišen Allah obskrbio jeli, čovjeka. Oma bikum min ni'metin fe min Allah. A vi nemate ni jedne blagodati, a da nije od Allaha. Znači sve što imaš od blagodati, to je od stvoritelja, a I tako čovjek, što god više osjetite blagodati, poznaje ih, utoliko će biti pokorniji gospodar te barake te teale. Na primjer, čovjek vam uradi dobro nekako. Uradi vam dobro i ti mu kažeš, jel tako, ja sam ti dužnik cijelog života. Za sitnicu koju ti je uradio, ti kažeš ja sam ti tužnik cijelog života i uvijek sam spreman jeli, da ti uvijek sam spreman dati. revanširam se, znači za to dobro. Pa kakav je onda slučaj kada je u pitanju stvoritelj te barake od tela koji te je stvorio iz ničega? Ne samo da ti je uradio nekakvu potrebu, da ti, nego stvorio te iz ničega. Ne bi postojao Allahov robe, ni ti, ni tvoji predsjedni, niko da te nije stvorio Allah te barake od tela وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ I kada je tvoj gospodar oglasio ljudima, ako mi budete zahvalni, ja ću vam te blagodati povećati. Pa uzvišen je Allah te barak povećava blagodati, povećava blagodati ljudima. A zahvala stvoritelju na tim blagodatima je jednostavna. Da se čovjek zahvali. Jer uzvišen je Allah ne, tla, ne traži od tebe da se revanširaš. Niti možeš, niti imaš puta i načina da to učiniš. Remaširati se ne možeš nikako, to je nemoguće. Nego znači da se samo zahvališ stvoritelja za Biliži imam Ahmed u svome djelu Zuhd i Ebu Noaim u svome El Hilije. Bileži od Ebu Đelda da je rekao, rekao je Musa a.s. kaže gospodaru moj, kako da ti se zahvalim kad najmanja blagodat kojom si me obskrbio je bolja od svih mojih dijela najmanja blagodat koju si mi dao, ona je bolja od svih dijela koje sam ja učinio. Pa kako onda da ti, da ti se zahvalim? Kaže ja Musa, al ane kad šekerten. Fe en, ja Musa, al ane kad šekerten. O kaže Musa, sada si mi zahvalio. Kada si zahvalio? Zato što znaš da se ne može šta? Zahvaliti. to je zahvala. Znači, nemam načina i puta da mi jezik otpadne govoreći alhamdulillah, Allahumma laka alhamdu šukr, ne mogu ti se zahvaliti, gospodar moj, na blagodatima koje si mi jeli dao. Kaže Musa, sad si mi zahvali. I došlo je kod Ebu e, Šeha u njegovom djelu e, Tabakatul Mahadisin, od Hasan al-Basri da je rekao, rekao je Davud, a.s. gospodar moj, kako da ti zahvalim na blagodatima koje si mi dao? Ili je rekao da svaki, gospodar moj, kaže da svaka dlaka na mom tijelu ima dva jezika. I da te slavim i hvalim i dan i noć, kaže, ne mogu ti se nikada, ne mogu se nikada zahvaliti. Na jednoj blagodati koju si mi dao. A svaka dlaka da ima dva jezika i hvali i slavi i dan i noć, kaže, ne mogu ti zahvaliti na najsitnijoj blagodati koju si mi šta? Koju si mi, koju si mi dao. Jer braćo čovjek ponekad misli ovaj da da su blagodati prema njemu male, a u stvari kada bi ih htio pobrojati, da sjede da ih stavi na papir, ovaj sveske i sveske bi mu bilo malo za to. I ispisao bi tomove knjiga o blagodatima kojim je obskrbio stvoritelj Tebarak i Ušao je Simak, ili Ibn Simak je ušao kod Haruna Rašida. Pa mu je rekao Haruna Rašid, kaže, posavjetuj me. Ibnu Simak je veliki učenjak, a Harun Rašid je bio šta? Halifa musliman. Kaže, posavjetuj me, pa je rekao mu, pa mu je rekao, kaže, šta misliš vladaru da jedne prilike ne možeš, kaže, da ti opstoji tvoj život o gutljaju vode. Šta bi uradio? Kaže, dao bi Dunjaluk sve što je donio Dunjaluku za gutljaj vode. Kaže, šta misliš da jedne prilike da ti se zaustavi a, mokraća u tvome tijelu pa da ne možeš obaviti potrebu? Šta bi uradio? Kaže, dao bi Dunjaluk sve. Kaže, vladar pravi, šta ćeš, kaže, sa Dunjalukom koji vrijedi gutljaja vode i koji vrijedi jedne fiziološke potrebe? Hoće mu kazati nemoj trčati, znači za, nemoj trčati za donjalukom. Kaže Ibnul Kajim u svom dijelu Oddetu Sabirin od Fudajla Ibnu Ejada kaže alikom bi i šukr ale nijem. Kaže, dobro se, kaže, pazite da budete zahvalni na blagodatima koje imate. Fekalle nijameten ili fekalle nijametun zalet an qaumin fa'adet Kaže, malo je blagodati koji odu od ljudi pa da im se vrate. Pazi, budi zahvalan na blagodati koju imaš, jer blagodat koju imaš kada ode, rijetko se kada vrati ta blagodat. Ode i ona ode drugome. Neće se znači vratiti tebi. <clears throat> Imam Gazalija spominju u svom djelu i Din, da je Selep govorio, kažu, en nijam vahšije, bi Kaže, blagodati su divlje prirode, divljač. Kaže, vežite ih zahvalom. Ako je ne šta? Ode. Veži je zahvalom, jer zahvala je vezivanje ti, jer blagodati. I spominje u istom dijelu da je, da je Selep govorio, ko ispuni četiri stvari, kaže, neće mu biti uskraćene druge četiri. Pa su govorili, kaže, ko bude zahvalan, neće mu biti uskraćeno povećanje blagodati. I ko bude se pokajao, pokajao Allahu, neće mu biti uskraćeno primanje te obe. I ko bude klanjao istiharu, neće mu biti uskraćeno da odabere ono što je bolje. I ko se bude savjetovao, neće mu biti uskraćeno da pogodi u svome odabiru. Tako, čovjek koji se savjetuje sa nekim, nikada ili, ili rijetko kada da pogriješi, ako se savjetuje iskreno. Zašto? Čovjek se savjetuje sa nekim ko nema emocije koje ti imaš. Jel u redu? Mladić je odlučio da se ženi, zavolio djevojku, tako. I on sad, on sad istiharu klanja Allahu šta da li da je ženi, jel u redu? Ali ona je njemu pred očima stalno. I on samo emocijama sudi, jel tako? On emocijama sudi da je ženi. Ali dođe kod drugog, kaže, da me posavjetuje. Taj što ga savjetuje, ima li on te emocije? Nema. u redu? Pa ovaj prvi, on je u redu, ali ti hoćeš da uradiš nešto što, čemu tvoja duša teži. U redu. Dok ovaj drugi čovjek nema tih emocija, pa će njegovo prosuđivanje biti šta? Realnije, pa će ti živi bio, ne može ženiti žena, ta žena nije pokrivena. Ta žena nikad klanjala nije. Jer ta žena potiče iz porodice koja je problematična. I ne znaš kakvi ćeš problema nakon toga imati. I, i, a ovaj je sve to, za, on to sve ne vidi. mu je mrak pao na oči. On vidi samo nju, jel u redu? Pa kada se savjetuje, dobije odgovor, dobije znači mišljenje koje, koje nije popraćeno emocijama koje u ovom slučaju mogu znači biti kobne za čovjeka. Pa ko se bude savjetovao, šta će biti s njega? Pogodit će u svome odabiru. Ko se bude savjetovao, jel, neće se šta? Neće se ženiti. I došlo je od Al-Fudajla ibn Jada da je rekao došla mi je, ili došao je do mene dopravo da je Halid ibn Pan došao kod Omer ibn Abdelaziza, pa mu je rekao Omer ibn Abdelaziz, kaže, posavjetuj me. Subhanallah, jesu ovi vladari bili pametni, jesu bili ljudi razumni. Dođe mu učen, kaže, prvo posavjetuj, kaže, posavjetuj me. Pred njega sjedne, kaže, savjetuj me. Ko dijete mali? On halifa muslimana. Kaže, savjetuj me, šta mi savjetuješ? Pa mu je rekao, i subhanallah, i kada zgod tražili savjet, nisu ostali, znači, uskraćeni. Pa mu je rekao, inna Allahe lem jarda ehaden en je kune fauqak Fela terda li nije bi šukri min, kaže Allah nije dozvolio nikome da bude iza tebe ovladar pravilni. Ti si, ha, vođa muslimana. Pa nemoj, kaže, dozvol da iko bude Allahu zahvalni od tebe. Ti si najpriči da budeš šta Allahu zahvala. I to su bili, znači, savjeti koji su, i zaista, braćo, naša ulema je govorila, znači, takve riječi da kada poslušaš, da kažeš, subhanallah, su ovo hadisi ili ovo šta je? Da mi ja kažem, naprijed ovako, Buharija bilježi u svome sahihu, da je poslanik, sallallahu alaihi rekao, Iskrenost je, definicija iskrenosti, iskrenost je da budeš iskren tamo gdje te ne može spasiti osim laž. Jeste čuli kad za tako nešto lijepo? Ha. iskreno šta je iskrenost? Da budeš iskren tamo gdje te ne može spasiti osim šta? Ako budeš iskren, propadaš. E, kaže, tu budi svoja iskrenost. Ja kajem hadis bliže Buharija, recite, subhan lijepog pogadis, Ali nije to hadis, nije kod Buharija. To su riječi El Džunejda, Mufesira poznatog. Mufesir poznati govori ove riječi, kaže iskrenost je da budeš iskren, sidku en tastuka fi mautirin ne džike minhu ilal kedib. Iskrenost je da budeš iskren tamo gdje te ne može spasti osim laž. Ti bi rekao, je subhana lijepog hadisa, jezga poslanik sa osam lijepo rekao. A nije hadis, to je čovjek rekao. A mi kada slušamo kazali bi subhanallah hadis. Jel u redu? Znači nije šta? Nije hadis. Ja sam jedne prilike spomenuo ovu predaju pred ljudima, ovo kažem, i nije hadis, i nije kod Buharije, i nije, ne znam gdje sam rekao, nije. I čovjek izlazi na kraju ovaj, sa, iz džamije i drugom govori, kaže, što lijepo isa kod Buharije, da je iskrenost. A ja ga ponovio nekoliko puta i kažem, nije hadis, to su riječi Džuneida. Spomenuli smo ga na početku, jel, da kažem, i on izlazi napolje i kaže, što lijepo hadisa kod Buharije, kaže da je iskrenost, da budeš iskren tamo gdje te spasiti spasti. Je li možda ponekad na predavanju ljudi ovaj ne paze, ne paze dobro Pa su savjetovali, znači, savjetovali su jel u Lemu, i to u Lema, ovaj, mislim na vladare, vladari su prihvatili, nekada su braći vladari u Lemu držali ovako. Kada je jedne prilike Harun Rashid bio i pojavila se, čula se na kraju, čula se neka buka i galama i, i, glasovi podižu se, pa je njegova žena kroz prozor, kaže, ko je ovo? kaže došao Sufjane Seuri. Kaže, Harune Rashid, kaže, ovo je vlast, nije tvoja ti jesi vladar, ali ovo je, kaže, vlast. Vidiš, kaže, kako ga ljudi vode i kako se oko njega okupljaju. Pa je, znači, tako ovaj... Eh, eh, znači cijeli Sulem, imam Buharija je protiran iz Buhare zato što nije htio učiti halifne, one sinove na posebnim halka. Halifa mu rekao, kaže namjesnik, kaže imam ja sinove da, da im, imaš posebnu halku. Kaže, tvoji sinovi u džamiju sa ostalim muslimanima i na noge, na koljena neka uče. Pa je zbog toga morao napustiti Buharu. Ha. Možete misliti kakva je kakva je vrijednost u umetu koji istira Buhariju. Znači, bolje im je da se nama poubiju kao Benu Israil, to im je najbolje. Istrati jednog Buhariju iz mjesta, to je zločin nakon koga nema zločina. Ima muslim bilježio svome sahih, od Ebu Horeira radijallahu ta'ala da je jedne večeri Ebu Bekri izašao napolje. U ponoći negdje. Malo prođe, izađe Omar. Kaže mu Bekr, šta te je istiralo? Kaže Omer, a šta je tebe istiralo? Pa kaže, ja sam prvi pitao. Šta je tebe? Pa kaže, glad. Pa kaže, i mene je to isto istiralo. Pa sjeli zajedno. A, jarani zajedno gladuju, druguju zajedno gladu. Malo prošlo dođe poslanik, sallallahu alaihi sallam. Kažu, šta vas je istiralo? Kažu, glad Allahov poslanicu. Pa su nakon vremena, da li je to bilo sutradan ili kako je bilo, otišli kod heisama Hejsama, Elensarija, pa im je uzeo, donio im vode i donio im datula i otišao da im zakolje bravčer. Ili jare šta je već bilo. I to im je donio, kaže poslanik sallallahu nemoj ono koje se uze. Pa je donio im pa su jeli, pa je poslanik sallallahu alejhi sallam, nakon toga rekao: "Letus elunan an hada yawm al Kaže, vi ćete biti pitani ome na sudnjem danu. Kaže, glad vas je istirala iz vaših kuća i niste se, kaže, vratili kući dok niste. A, jeli, jeli ovo što ste, jeli? Pa kaže, kaže, fehada mine na'im, to su blagodati. Kako je Allah te baratala kaže, thumma tus tus'alunna yawma idinani na'im. I toga ćete danas sigurno pitati za, biti pitani za blagodati. Biti pitani za blagodati. A došlo je kod rivajet, u rivajetu kod Nesajije koji je vjerodostojan, da su došli jedne prilike oni kod džabira, njegovu kuću. Pa smo im, kaže, dali vodu i datule. Pa kada je poslanik sa svem jeo, znači datule, i popio vode, kazao je, hada mine naim alladhi tus'aluna anhu. Kaže, ovo su blagodati za koje ćete biti pitani na sudnjem danu. Znači, bit ćeš pitan za kašku meda, kako je Selef govorio, i gutlaj vode. Imaš kašku meda i gutlaj vode, na sudnjem danu Allah će piti, gospodaru, reći, robe moj, blagodati koje si imao, gdje šukr, gdje zahvala. A ne za frižider pun hrane i magacine i za hiljade eura koje čovjek ima negdje parkirani i tako dalje. Bićeš pitan za, za datulu jednu što si pojeo i gutlja i vode popio. To je blagodat. A što mislite da više od toga? Pa gdje ona zahvala stvoritelja za na njegovim, na njegovim blagodatima. Vakije bilježi u svome djelu Ahbaru, Kuda, Ahbaru al da je jedne prilike došao Selam ibn Kutejbe a, i da je tu bio Šabi. Pa je upitao Šabija šta želiš? Kaže, e aze mefkudin u ehvane uđud. Kaže, hoću, kaže ono što je najskuplje kada ga nema i što je najskup, najjeftinije kada ga ima. Pa je rekao dječaku, kaže, donesi mu čašu vode. Jel tako? To je blagodat velika. Kada je ima, niko ne zna vrijednost te blagodat. Kada je nema, onda je znači nešto neprocjenjivo. onda je nešto neprocjenjivo. A uzvišen je Allah te barem tada spominje u ružnom kontekstu ljude koji su mu nezahvalni. U ružnom kontekstu. Innal insane li la kenud. Čovjek je svome gospodaru nezahvalan. Hasan el Basri tefsiri ove riječi, ovu, riječ, el kenud, da je to čovjek koji pobrojava samo belaje. Samo, šta je, desno mi se, desilo mi se, to je i to je. Ne gleda šta na? Na Samo gleda, znači, na ono što mu se, jeli, na ono što mu se desilo gleda samo na ono što mu se desilo. Jer čovjek, braćo, ima ovaj blagodat tolike, kažem da i ne može poprojati. Desi mu se nešto sitno, <clears throat> auto mu se pokvari, ne zna. Neka sitnica dobije otkaz u firmi, samo što kaže Allahu dragi. Jesi li ti ikada iskušao ikoga od prvi i posljednji kao mene? E, to kaže nekako svojim mrtvim jezikom ili u redu. Allahu dragi, ima li iko na zemlji ovako iskušenje kao ja? Ostao bez posla. Ili sitnica mu se desi. Jer što me kaže, još oni, oni koji su žešći od toga, kažu mrtvim jezicima, Allahu dragi, ima li drugi mene, zašto ja? Pa idem u džamiju, klanjam se, što što mene? Pa baš zato tebe, zato što ideš u džamiju, zato što si vjernik, e zato bivaš iskušan, zato što si vjernik ishodno stepenu svoga imana dobit iskušenje, iskušenja redu? Baš tako. A onaj koga ne iskuša, nema potrebe, Allah da ga iskuša, otići od vjere, sve što ima. Nego tebe iskušava stijenu da vidi kakva je čvrsta. Pa čovjek biva tu ili provjerava. Čovjek biva tu provjeravan. Mi često ovaj, ove blagodati koje čovjek ima, one imaju razloge zbog kojih bivaju a, uskraćene ili povučene, da ih čovjek izgubi. Jedan od tih razloga jeste ono u što mnogi muslimani nesvjesno upadaju pa da time uskraćuju blagodati sebi i drugima. A to je vezano za urok. Znači nešto se tiče, jeli, vezano je za urok, to, to gubljenje blagodati. Došlo je kod Buhari i kod muslima od da je poslanik sam rekao El ainu urok je istina. Urok je stvarnost, znači koja je prisutna. I došlo u drugoj predaji Isti'inu billahi min al ain, fe in al haq. Kaže, od Allaha tražite utočište od uroka. Jer je urok, istina tako je došlo, u rivajetu koga šejh Albani u Sahil džami ocenio vjerodostojno. I došlo je kod Tirmizije sa ispravnim lancem od Ibnu Abasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرْ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنِ فَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَاغْتَسِلُوا Kada nešto može preteći kader, preteko bi ga u rok. Kaže, pa kada zatraže da se okupate, onda se okupajte. Da nešto dobro dobra ili zla može preteći kader, preteko bi ga šta? Urok. Ali ne može ništa preteći šta? Kader. A kada od vas zatraže da se okupate, okupajte se. To znači ovo. Čovjek je nekoga urekao. I onda treba da se okupa i da se ta voda uzme i da se saspe noga onoga koji je šta? Ureč. Kaže poslanik, a kada od vas zatraže da se okupate, šta? Okupajte se, nemoj se ljuti. ti si urekao moje dijete, haj se okupaj i donesi mi tu vodu. Nemoj se ljutiti. Evo je poslanik rekao, zatraže da se, okupaj se. Okupaj se. Imam Ahmed bilježi sa vjerodostojnim lancem, kako kaže Ibn Hajar, od Suhajba ibn Sinana da je poslanik sa osaname a, kada je bila bitka na hujnenu ili tih dana, da je poslije sabaha izgovarao riječ, pomjerao svoje usne, Pa su poslije, što to izgovaraš? Nismo ti vidjeli da prije izgovaraš. Kaže, bio je poslanik prije mene, pa ga je, kaže, zadivio broj njegovih sledbenika. Pa je Allah rekao, kaže, kako ćeš, kaže, da kaznim tvoje, tvoj narod? ili glađu, ili neprijateljem, ili smrću. Pa je rekao, glad, teško. Neprijatelj, još teže. Smrt, ona je najlakša. Pa je 70.000 ljudi umrlo od njegovog umeta. Kažu neki da je to bio urok. Da je taj poslanik šta? Zadivilo ga broj, zadivi ga i šta je? Urekao ga, tim svojim zadivljenjem urekao, nije rekao maša Allah. Allahume lakal hamdu wa šukr, ala ni'amike, nije zahvalio, nego je urekao i znači svojim, svojim pogledom. Pa čovjek treba znači biti ovaj, <clears throat> kada vidi tu blagodat, znači treba biti zahvalan stvoritelju te barake, te barake od I došlo je u hadisu koga bliže vam hakim, koji imaju redostojan lanac prenosilaca, kao kažu hakim Zahebi i od Abdullaha ibn Amira kaže, krenuo je Amir ibn Rebija i Sehl ibn Huneif. Amir ibn i Sehl ibn Huneif krenuli su da se kupaju, da se tuširaju. Pa je Amir odložio svoju odjeću koja je bila od vune, pa je ga je pogledao Sehl, pa ga je urekao. Pa ga je urekao. Kaže, pa je ušao u vodu, pa sam čuo lehu karka. Čuo sam, nehu, čuo sam znači kako srv trese od, hladnoće. Pa sam ga dozvao dva ili tri puta pa mi se nije odazivao. Pa sam otišao u poslaniku sam pa je došao, kaže, ušao u vodu i prišao mu i udario svojom rukom po njegovim grudima i rekao Allahome eltib anhu harreha wa berdeha wa Kaže Allahu dragi, kaže, otklone od njega a, vrućinu i hladnoću i, i, i umor. Pa je potom rekao, Kaže, kad od vas neko vidi kod svoga brata nešto što je lijepo, ili kod sebe samoga, ili u svome imetku, kaže, a, neka se, neka to, neka učini, ovaj, neka se za, neka učini bereket u tome, odnosno neka kaže, maša Allah, te barak Allah, u redu? Neka ne kaže, vidio neka, joj, je lijepo, joj, kakav je. Joj, kakav je, znači, pored onoga što joj naš narod ne voli, u redu? je, je smrt za tu blagodat, za taj njemet. Treba Allahu azeođele zahvaliti na, tom, na toj blagodati. Je tako? Treba zahvaliti na toj blagodati. Od drugoj se predaj navodi koji bilježi Ibn Mađe i Ibn Hibban sa ispravnim lancem od Amira Ibn Rebije, kaže od, prošao je Sehl Ibn Huneyf pored, a, pored Amira dok se je kupao. Kaže, nisam lem ara kel wala Kaže, nisam danas vidio kao što danas vidio, nisam nikad vidio tako lijepe kože. A koža koja je bila stalno pokrivena, znači, jel tako, nije e, sunce ispeklo, nije nego priroda, znači, tako lijepa koža. Pa je, kaže, strovalio se na zemlju, znači, jednostavno, samo se strovalio. Pa poslaniku, sallam, kaže, njega je strefila epilepsija, kaže, koga, u koga sumnjate? O koga kažu sumnjati? Kažu Amira i Rabiju. Sumnjamo da je on to uradio. Kaže, zašto neko od vas ubija svoga brata? Zašto neko od vas ubija svoga brata? Kaže, kad vidite kod svoga brata nešto što vam se sviđa, dovite mu za bereket. Dovite mu da mu Allah šta dne. Bereket. Allah ti dao svaki bereket u tebi, u tvome imetku, u tvojoj porodici, a, u tvome vozilu i tako dalje. Potom je Pozvao Amira pa je uzeo abdest, znači opravo je svoje dijelo tijela pa je to sasuo na njega. Ovaj urok, on može, znači, on može e, još više raditi od ovih blagodati. Može, znači, učiniti i gore stvari. Može učiniti gore stvari. Došao je kod Elisija od Džabira sa dobrim lance prostaca, kako kaže šeha Albani, da je poslanik sa rekao, ekstere, ili ekstere men je mutu min umeti, bade kada illahi wa kaderihi Najviše ljudi u mome umetu umire od uroka. Nakon odredbe Allahova. odredba Allahova i nakon odredbe najviše ljudi umire od uroka. Pogledajte, znači, stvari. Pa možda, ne bi sad da ovaj, koga od vas, ali kada bi rekao nekom od vas možda se ubio desetine ljudi, neka se ne iznenada, svojim urokom. Ljudi, braćo, umiru od uroka. Znači nije to samo nešto, nekakva sitnica gdje si čovjek se znači strovali i umre od uroka. Tako da je ovaj stvar više nego, više nego opasna. I došlo je kod Ebu Nuajma od Džabira i kod Abdu Rezaka, od Ebu Zara, da je poslanik sa rekao i ovaj predaj isto tako dobar, dobro ima dobar lanac prenoslaca. Elainu tudhilu ar-rajul al-qabr wal Kidr. Kaže, urok čovjeka odvodi u kabur. Ubija ga. A kaže devu u lonac. Šta znači? Deva pogleda u devu i začudi se i deva se strovali i mora doći gazda da je šta? Prekolje i tako završi gdje? U loncu. Šta? Znači, aj. To je taj urok opasno. I došlo je u predaj koji bližima Mahmed od Jebu Jala, od Ebu Zara radijallahu ta'ala da je poslanik osaleme rekao ponekad čovjek zbog uroka popne se na najveće brdo na planinu i baci se sa brda. A nekoga urekne i čovjek se sam popne na brdo i na glavu skoči. Sam sebe ubije zbog uroka. Možete zamisliti, znači, kak, kako je to djelovanje da čovjek, normalan čovjek, musliman, vjernik, popne se na brdo i baci se niz, niz, niz planinu. Zbog uroka. I zato je poslanik sa osaleme, kada je u pitanju Hasan i Husein, činio je, znači, dovu. Audu mati Allahi tamat, min kuli šetanin muhamme, o min kuli ajnin lam. Učio je, znači, ovu dovu. Znači, a, radi uroka. I tako čovjek treba znači da uči djeci dove a, Bismillahirrahmanirrahim min kulli zik wa min kulli hasidi hasidin ili hasidi hasidin wa min kulli aynin Allahu yashfik. I ove dove koje se uče znači za djecu i za odrasle one su znači preventiva za ili ako se desi znači eventualno urok. Tako da urok se znači liječi da se pospe voda po onome koje je urečen ako je taj urok bio, na primjer, u džamiji, kod neke uleme ne smeta, znači, kažu da dođe, na primjer, da se potaru sa, uzme se jedna, krpa i potaru se vrata, kvake, koje je ta osoba mogla uzeti, koja bi mogla da, da, da ovaj, urekne tog čovjeka i da se to stavi u vodu i onda da se tom vodom okupa. Ne smeta ni to. To se od načina znači da se urok otkloni od osobe koja je šta? koja je urekla čovjek. Zato čovjek kada vidi nešto od blagodati, na Allah, Allahovi blagodati na čovjeku, nikada neka se ne čudi, neka, neka uvijek zahvali Allahu i neka mu dovi za bereket, znači u tim, u tim blagodatima. I to je, kao što smo kazali, znači jedan od načina i od puteva šta? Da čovjek uništava blagodati koje je uzvišeni stvoritelj te barake jeli, dao i kojim ga je obdario. I neka nikako ne, ne, ne smatra da je to ovaj stvar koju on može činiti svome bratu ako čini da, da, da mu čini nekakvu uslugu. To je tvoja dužnost ako vidiš znači, nešto što je lijepo u svom imetku, bilo, bilo da se radi o to, automobilu, da se radi o, imetku, bilo da se radi o, o razumnim, nekakvim sposobnostima i tako dalje, uvijek čovjek treba da spomene riječ maša Allah, te barek Allah, barek Allahu leke fihi, barek Allahu leke fihi, znači da to bude bereket, a ne da to bude znači vid ovaj jeli, a, uzimanja blagodati. Pa čovjek znači e, bilo šta, šta god da vidi, čovjek može lijepo, Allah mu dao lijep apetit. Joj što jede lijepo. Možeš ga zakovati da ne može ništa više jesti. Možeš mu činiti kako ima lijepe zube, još što ima lijepe zube. Može desiti da čovjek da mu svi zubi pocrne je poispade. Znači, slučajeva je bilo da, da, da, da žena dođe, namjerno želi da to uradi, o, djevojci kaže, želeći njenim roditeljima zlo nekako, jesi, kaže, lijepa, što si lijepa, i da se djevojka strovali jednostavno na zemlju Znači, takvim riječima, jel? Tako da je čovjek nesvjesno, kažemo, to mnogi ljudi čine nesvjesno, ali, jeli, time uskrate blagodati svoje da sve. Allah كل يوم في شراح وسرور كي أصلي لإلهي راغبا في رضا الرحمن والأجر الكبير خاشعا دوما ولكني أرى من سلوك البعض ما يؤذي الشعور فترى سلمان يرمي خالدا بعد أكل الموز عمدا بالقشور خاشعا دوما ولكني أرى